cada diumenge a dos quarts de nou del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Ràdio Estel. Vagis on vagis, al teu costat. Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos. Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials.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 tarda, amics i amigues eh, de la ràdio. Iniciem una nova edició de Catalunya sense barreres, el programa que dona veu a les persones amb discapacitat i malaltia mental. Com és habitual, serem amb vosaltres fins a les 9 del vespre. Avui amb els companys i companyes de la tertúlia de Salut Mental com a copilots del nostre viatge a la ràdio. Després, però, amb bon humor, eh, comencem el programa perquè l'ONCE ha repartit 630.000 euros a l'Ateneu del barri d'Horta, Barcelona, en el sorteig del passat divendres 5 de juliol, dia que parlàvem aquí al programa amb el delegat territorial de l'ONCE a Catalunya, Xavier Grau. Mireu, guany ja són 41 milions eh, d'euros repartits en premis a Catalunya, entre ells eh, dos cuponazos de divendres. Un a Sant Celoni, l'11 de gener, i l'altre a Santa Coloma de Gramenet, el 7 de juny. Eh, cada dia tenir una nova oportunitat de trobar la sort i alhora ajudar-nos a fer obra social per les persones amb discapacitat. aprofitem la vinentesa, que els companys eh, i companyes de salut mental són protagonistes en aquesta edició de juliol eh, de Catalunya sense barreres. La Carmina Coromines els porta un personatge destacat a la seva secció Història i Discapacitat. És en Pere Mata. Vet aquí un petit resum de la seva trajectòria. Bona tarda. Pere Mata fou el primer catedràtic d'Espanya de Medicina Legal i Toxicologia i el primer a introduir l'ensenyament de la psiquiatria a la universitat. Va crear el cos de metges forenses i fou el redactor del Tractat de Medicina Legal que durant molts anys ha sigut un referent no només en l'àmbit espanyol. Va ser alcalde de Reus i de Barcelona, diputat a les Corts de Madrid, primer secretari del Ministeri de Foment i va redactar el Pla Mata, la reforma dels estudis de medicina. Fou un home polèmic. En l'acte d'inauguració de la Real Acadèmia de Medicina es va carregar l'escola hipocràtica. Tenia la idea que la medicina s'havia d'enfocar des de la ciència i la investigació, va crear controvèrsia en discernir entre una persona perversa i la que té una malaltia mental, perquè considerava que s'havia de tractar de manera diferent a l'hora de jutjar-la per un crim. Al 1910, gairebé 100 anys després del seu naixement, el grup de reusencs que havia promogut la creació del manicomi de Reus va decidir homenatjar aquest reusenc il·lustre posant el seu nom a la institució. Des de llavors es diu Institut Pere Mata. Música eh, gràcies, Carmina. Justament el prejudici de perillositat en persones amb malaltia mental serà un dels temes del debat resum de temporada a la tertúlia de salut mental. Això al final, eh? de Catalunya sense barreres. Abans, però, molta accessibilitat en els nostres continguts. Per exemple, unes ulleres que ho veuran tot però tot. What I want. Ulleres de realitat augmentada. Mireu una cosa, en la societat del futur, eh, les ulleres eh, de les quals parlem avui al programa, aquestes eh, ulleres de realitat augmentada, substituiran tant els eh, smartphones com les tablets. Eh, aquestes ulleres són un gran avenç tecnològic eh, que obre les portes al camp de l'accessibilitat per a nosaltres, les persones amb discapacitat. Tindrem tots els detalls d'aquest tema amb el senyor Diego Soriano, que és eh, gerent de projectes eh, tecnològics de la Fundació CENTAC. Dreams Continuarem parlant d'accessibilitat al programa, concretament de com s'adapten els vehicles eh, per tal que puguin ser conduïts per persones amb mobilitat reduïda. És un tema que coneixen prou bé tant l'Àngels López, eh, que és delegada territorial de Via Libre a Catalunya, com el nostre amic estimat Manel Romero, director de Música en aquest eh, segon divendres de juliol eh, també farem repàs de tots els temes tractats a la tertúlia de salut mental al llarg de la temporada. Amb nosaltres, Hernán, Fèlix, Mònica i Nacho. Eh, bona tarda, companys. Què tal, Fèlix? Com bona va? tarda, Anna. Com, com porteu l'estiu? la calor... Bé, bé. bé, bé. bé. Els canvis d'estat d'ànim... Bueno, això és més propi de la primavera. Ara la cosa és una mica canviant, però no tant. A l'estiu res de res. Bueno, amb calor Depèn del dia, a vegades. Ja. No, estic molt bé a l'estiu, perquè donen més ganes de passejar, de donar una volta, de veure l'aire lliure... Més ah, llum, ah. la llum és euforitzant. Ja. Ui, euforitzant. Mira, Fèlix, si tu entres a la ràdio i, i expliques aquesta història, de les ulleres, de la realitat augmentada, segur que més d'un pensaria que tens una al·lucinació. Sí, pensem que és la pel·lícula de ciència ficció i que estem pensant coses rares. Sí, Com sí. us imagineu aquestes ulleres? Bueno, diuen, diuen que una cosa sí ja existeix, que, por, por, que, que porten numerets eh, digitals i totes aquestes coses. Jo no sé, no sé. Què es veuria amb aquestes ulleres? Viure. Què penseu? Eh, jo crec que seria com una pantalla de d'un smartphone pues, doncs, en petit a, a través d'un vidre d'una ullera, no? Home, em costa bastant imaginar-m'ho, però ho trobo molt interessant, a veure com ens ho expliquen, no? Però doncs escolta'm, Fèlix, amb aquestes ulleres com ens saludem pel carrer? Si anem pendents de la informació, és que no, no, no m'imagino. No sé, és, és un altre món del que hem conegut nosaltres, Anna. Ai, tant que sí, company. Doncs de seguida ho sabrem, com es viu amb aquestes ulleres de realitat augmentada. De moment, us saluda Antoni Huguet i Montse López i nosaltres eh, ens anem cap a Madrid res en un minut. Forget about Catalunya sense barreras. Todos de viernes a Radio Estel y Radio Principal. Ana Hernández. Bien, pues este viernes comenzamos el programa en Madrid junto a Diego Soriano, él es gerente de proyectos tecnológicos de la Fundación Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, CENTAC. Eh, señor Soriano, buenas tardes, bienvenido a Cataluña sin Barreras. Muy buenas tardes. Bueno, estamos aquí haciendo un pequeño debate en catalán, no sé si nos ha entendido mm, eh. lo que comentábamos. Yo creo que sí. Un poco sí, ¿no? Sí. Porque, porque, señor Soriano, es que esto nos suena a ciencia ficción. ¿Cómo van a ser estas gafas de realidad aumentada? ¿Cómo van a cambiar nuestra forma de, entender y percibir el mundo? Pues yo creo que sí que lo va, lo va a cambiar, pero aún no sabemos muy bien hasta qué punto, porque eh, no solo nos encontramos ante una maravilla tecnológica que quizá estamos eh, muy acostumbrados últimamente a que estas cosas pues aparecen en nuestra vida cada poco tiempo, sino que además hay grandísimas fuerzas eh, industriales y comerciales detrás. Pues todos conocemos la, la potencia, la capacidad de gigantes como Google y no son los únicos. Entonces nos vamos a encontrar con un producto tremendamente sofisticado muy rompedor, con muchísimas capacidades y además que se va a impulsar eh, a grandísima escala. Cuando lo lancen, no lo lanzarán para un pequeño grupo de personas, sino que lo lanzarán a nivel mundial. Entonces, eh, yo creo que nos encontraremos ante un fenómeno extraordinario porque no solo será el uso propio de ese dispositivo, sino que dado la orientación que van a tener, incluso los que no lo usen, se van a relacionar con personas que sí lo usan y eso va, va a levantar eh, una situación que creo que jamás hemos, hemos contemplado. Ya están existiendo debates sobre aspectos como privacidad, emisión de imágenes con derechos, existen problemas sobre la seguridad y, bueno, todos sabemos que ha habido casos eh, <laughs> en los periódicos sobre si nos están espiando, así que imaginémonos cuando miles de personas lleven no solo eh, pantallas virtuales delante de sus ojos, sino cámaras de televisión y micrófonos permanentemente eh, adaptados a su, a su cabeza. A ver si estas gafas de realidad aumentada, señor Soriano, nos van a obligar a ser mejor personas. Bueno, al menos nos lo pensaremos dos veces cuando haya alguien con una de estas cerca. Eh, es, una, es, una, reflexión interesante. Bueno, pues si, si, la especie humana evoluciona y evoluciona a mejor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Estas gafas de realidad aumentada que tantas parcelas parecen amenazar, ¿por qué no nos van a convertir en seres más éticos y mejores y más humanos? En cualquier caso, señor Soriano, fíjese usted, que mm, mm, estas gafas mm, bueno, van, van, a dejar a un lado los smartphones que hoy lo invaden todo, también las tablets, con lo cual bueno, vamos a poder mirar al horizonte, mire, no sé para ver bien bien qué. <laughs> Pero por fin levantamos la cabeza eh, y dejamos de ver eh, lo que hay en el suelo, ¿no? Entonces, ustedes eh, organizan desde CENTAC unas jornadas técnicas sobre aplicaciones. sí eh, eh, que, que, ustedes se dedican a temas de accesibilidad, yo me, me, pregunto, las personas con discapacidad, ¿qué vamos a ganar con estas gafas? Bueno, yo creo que vamos a ganar todos, las personas con discapacidad, las personas, bueno, nosotros muchas veces decimos que todos tenemos algún tipo de, de, discapacidad. Entonces, ¿qué vamos a conseguir? Y hablo en general. Pues lo que vamos a conseguir es un dispositivo eh, que va a acompañarnos continuamente, que ya no va a vivir en nuestro bolsillo, sino que va a vivir en el puente de nuestra nariz, que va a tener unas capacidades de presentación de datos, de transmisión de datos permanentemente eh, con nosotros. Muchas veces a esto se llama eh, dispositivos vestibles, es decir, ya no vamos a tener que sacar una cosa, encenderla, buscar el programa, sino que simplemente tendremos esa capacidad de procesamiento de información, esa capacidad de ayuda continuamente con nosotros. ¿Cómo nos pueden ayudar? Pues hay gente que está incluso hablando de que podrían ayudarnos con los idiomas. Pues nos podríamos imaginar en un futuro relativamente cercano que estamos hablando con una persona en otro idioma y en esas gafas aparece subtitulado lo que nos está diciendo la otra persona. Podríamos imaginarnos ir al cine y que en uno de estos dispositivos aparezca el subtitulado de la película que estamos viendo solo para nosotros o una persona en lengua de signos que nos esté contando la película sin molestar o interferir con la visión de otras personas. Y esto es el principio. Hay gente por que está haciendo ya eh, telereal telerealidad, telepresencia con estas simples gafas, van a visitar escenarios eh, restringidos o que podrían ser difíciles eh, de acceder de manera eh, masiva y están transmitiéndolo a un conjunto de personas interesadas en el tema. Yo creo que con estos dispositivos las posibilidades las estamos empezando las estamos empezando a imaginar. Fíjese, mm, dice Rafael Echeverría que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación nos están obligando a repensar lo que implica ser humano, pero es que además las posibilidades para las personas con discapacidad pueden llegar a ser incluso la integración, fíjese. <laughs> Mm, mm, porque claro, fíjese usted, estas gafas en el transporte nos van a contar todo, qué autobús viene, qué autobús se va, dónde estamos, dónde no estamos. Y, e idealmente en de una manera que cada persona pueda escoger, nos lo podrían contar con un texto, nos lo podrían contar con un audio, incluso nos lo podrían contar de manera simbólica si preferimos que nos lo cuente mediante pictogramas. Fíjese usted, señor Soriano, las posibilidades que se están abriendo aquí con un aparato que no es ciencia ficción, porque en estos momentos ya hay 10 empresas en Estados Unidos que están desarrollando estas gafas. ¿Vale? Correcto, cada una de ellas, eh, además, yo creo que esto es muy importante porque lo que va a suceder es que la competencia va a ser feroz y eso es bueno para todos nosotros porque ya no estarán esperando a ver si esto tiene una distribución masiva, sino que inmediatamente eh, la competencia entre fabricantes hará que los precios sean cada vez más asequibles, que es una cosa que a nosotros nos preocupa. Es decir, este dispositivo eh, puede ser fantástico, pero si por precio no está disponible para una gran mayoría de personas, tendríamos eh, que todas, todas estas esperanzas tienen un precio demasiado elevado. Eh, eh, fabricantes en competencia es muy, muy interesante. Claro, fíjese, eh, señor Soriano, que, mm, puede ser que esto no sea así. Es decir, que a, lo mejor entre todos consigan que sea un producto al alcance de la mayoría yo creo que es lo ideal, vamos, es, lo, que, es lo que deseamos intentar eh, eh, eh, Si nos, ponemos a hacer una revisión histórica sobre los precios de los distintos aparatos tecnológicos a lo largo del tiempo, ¿qué valía un móvil al comienzo de su aparición en el mercado y qué está valiendo ahora? y no solo eso, sino la, capacidad y las características. Y ahora mismo lo estamos viendo. El móvil que el año pasado era mm, carísimo porque era exclusivo, si quiere, de gama muy alta, pues eh, un año más tarde, pues ya no es tan exclusivo y se convierte en, asequible a más, a más personas. Y todo eso es por la competencia. Entonces, Efectivamente. Que 10 compañías eh, de rango global estén apostando por esta tecnología es bueno para los, es bueno para los consumidores. Es que usted ha citado a Google, pero las nueve que quedan mm, son potentes también. Sí. ¿Nos quiere dar nombres, señor Soriano? Pues yo ahora mismo no me atrevería porque es un tema eh, que está siendo bastante, bastante contestado en el, en el ámbito comercial, pero vamos, todos nos imaginamos que grandes empresas como Sony, Samsung, mm, Apple, en fin, todos tienen, todos tienen cosas en la manga bueno, pues eh, ahí están ustedes en CENTAC, detrás de estas gafas de realidad aumentada, en estas jornadas las, han tratado como de los temas centrales. Eh, eh, em, ¿A qué se dedican ustedes en esta ah, Fundación Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad? Bueno, nosotros nos dedicamos a impulsar precisamente la accesibilidad de las tecnologías de la información. Estamos, somos una fundación en la que están presentes las empresas privadas, la administración pública y el mundo asociativo. Entonces somos un punto de encuentro, si se quiere ver así, entre las tres grandes fuerzas que pueden eh, construir y fomentar tecnologías de la información cada vez más eh, accesibles. Y en estas jornadas que usted menciona, eh, las gafas han sido muy importantes y han sido uno de los elementos quizá más visibles o más llamativos, pero nosotros nos hemos querido centrar en dos aspectos que son muy importantes. Por un lado, las empresas que desarrollan el software, porque estos dispositivos son importantes por lo que van a abrir, pero son las empresas, eh, las empresas, entidades y emprendedores que van a construir el software que las van a hacer realmente útiles. Entonces nos hemos centrado en esas empresas, en estas entidades y además en un aspecto para nosotros también muy importante, que son los objetivos de las aplicaciones que hemos presentado, bueno, que han presentado las personas que han tenido la amabilidad de venir a la jornada, y es el objetivo social. Antes hablaba usted de que la tecnología nos hace mejores personas, quizá, pero también las aplicaciones y los objetivos que tienen estas entidades de construir estas utilidades, si queremos llamarlas así, con un objetivo social, es decir, para ayudar a personas, para ayudar a colectivos, para dar soluciones que ahora mismo no, están resueltas. Entonces, para nosotros, el mensaje eh, importante en estas jornadas es que la tecnología está ahí, que está al alcance de aquellas eh, empresas y organizaciones que quieran empezar a usarlo, que ya no tienen que ser proyectos de investigación y desarrollo, que ya no tienes que irte a laboratorios en Massachusetts o en Berkeley, sino que aquí en España hay gente y organizaciones que tienen el conocimiento y que ya están haciendo cosas. Son pocas, efectivamente, ahora son pocas, pero no hay problemas para que cuando haya miles de usuarios de estas eh, gafas no haya cientos de empresas que estén desarrollando aquí eh, soluciones para esos dispositivos. Yo creo que eso fue un mensaje muy interesante. Pues muchas gracias, Diego Soriano, gerente de proyectos tecnológicos eh, de CENTAC, la Fundación Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad. Les felicitamos por haber hablado de este avance tecnológico que estamos convencidos mejorará la vida de todas las personas, sobre todo de las personas con discapacidad. Ir libres por la vida, sin barreras de información. Madre mía, lo que sería eso, ¿eh? Pues yo creo que lo veremos en no menos, en no más de tres años. Fíjese usted, pues nada, espero volverle a entrevistar y en persona, por ese motivo. Cuando ustedes lo deseen. Un abrazo, señor Soriano. Muchas gracias. Nosotros continuamos por aquí. Eh, a hacer una petita... Una, sí, una ráfaga Toni, que han quedado amb la boca oberta, los meus tertulians. A Vale, vinga, reaccioneu. Què? A veure, a mi em sembla això una mica ciència-ficció, no? No, no, què està passant, Àngels? Sí, no, no, no, està passant, està passant. Fa molt de temps ja que se sent parlar d'aquest tipus d'ulleres. De, això del subtitulat i tal, ho deien. El que passa que has de pensar, una mica també ho ha dit ell, no? El tema és fer les ulleres, però després és que la resta de l'entorn estigui habilitat perquè aquestes ulleres puguin funcionar. El que dèiem de, de les parades d'autobús i de l'autobús que et digui mm, on estàs i tal. No és només les ulleres, o sigui, ha de ser que la companyia d'autobusos aposti per un sistema informàtic, que costa uns diners, per poder enviar aquest missatge a les ulleres. Les ulleres estan molt bé, és l'eina, és fantàstic, però falta tot l'entorn. Home, i, i així tindràs feina tu, Àngels. Hombre, fantàstic. Home, no, no, jo, evidentment... Què vols que et digui? Si el fantàstic, si el movem al mercat. Pot anar, fantàstic. <laughs> Però és veritat que que n'hi ha molta més cosa també a fer, vull dir que està bé i és un primer pas, però ara falta també que l'entorn aposti per aquest tipus de tecnologia. I el repte del sector de la discapacitat de no quedar-nos enrere Clar. dels avenços tecnològics. Sí. Està aquí al peu del canó reivindicant. Nosaltres reivindiquem, però s'han de convèncer també. Les, la, el públic en general s'ha de convèncer que això és útil i que ho podem fer. Uh mhm. -huh. I vosaltres com ho veieu d'útil? Jo crec que això és el futur Anireu al·lucinant pel carrer. Mira, a poc a poc, a poc, tothom a poc. integrats, no? <laughs> tothom al·lucinant pel carrer. Mira lo que veo por ahí. <laughs> Ostres, este lleva una càmera de tele. Bé, doncs, eh, ja veurem què dona de si sí tot això. Això és el futur i i potser d'aquí 10 anys ja estigui, ja, estigui sigui endarrerit això de les ulleres. Així mm -hmm. que... Sí, sí, a mi m'encantaria que en 3 anys, com diu, estigui això ja funcionant. Seria fantàstic. Home, si t'ho diuen a Centac, sí, sí. dins de Centac està Fundació 11. Sí, sí. Que és gent sí, que sí, sap sí. el que porta entre mans. Sí, no? sí, sí. Però ja et dic que és, que és també a l'entorn. O sigui, mm-hmm. les ulleres estaran. Faltarà que, que el software, com deia ell, ell mateix ho estava dient, o sigui, que el software estigui desenvolupat. Doncs eh, anem a fer una petita pausa literària i després parlem de la tecnologia que ja està fent vehicles accessibles per persones amb mobilitat reduïda, que això també és real. Això sí. Vale? Això està aquí ja. I està aquí ja. També s'ha de pagar, Àngels. També. Són també. uns calerons aquí que s'han d'invertir. Bastants, però bueno. Però és, la llibertat? És la llibertat que et dona, escolta, és car, l'accessibilitat. Però amb el temps serà més barat, ni la competència, baixaran sí. els preus. Això ah. sí. No. Ah. Vinga. Això ens ho explicarà el Manel. I tant. doncs res, abans d'agafar el cotxe, adaptat, pausa literària. Després continuem. El calidoscopi de Mercè Guiu. Podríem definir la filantropia com l'amor al gènere humà i l'han practicat famosos com Al Gore, Mohamed, Yunus, promotor del Banc dels Aliments, o Bill Gates. El darrer, un noi escocès, de 26 anys, format esportivament a Barcelona, i que als 16 anys li diagnosticaren una ròtula bífida. El tenista Andy Murray, guanyador del torneig de Wimbledon 2013, ha decidit donar el seu premi, valorat en 1,6 milions de lliures esterlines, al Royal Marsden Cancer Hospital, L'any 2012, Murray va ser el primer britànic en arribar a una final de Wimbledon des de 1938 i aquest any en guanyar-la, sent profeta a la seva terra. Però cap victòria esportiva, per important que sigui, pot fer ombra a les victòries humanes, expressades en la solidaritat. No cal ser famós ni ric per practicar l'esport més sa, la filantropia quotidiana, des de casa, a nivell associatiu local – podem fer moltes coses. Poesia per a la convivència, amb Carme Raig. Quan el mar és amb calma i boguem amb la barca per damunt d'unes ones, on s'hi mira el cel blau, ple d'horitzó de festa, tal vegada incompresa, ens adonem tot d'una que un trencadís hivern s'acomiada d'uns jorns curts de llum, d'unes nits allargassades d'ombres que no volen marxar. Escrutem l'aventura d'un nou temps de clarors i entre llums volem veure aquestes flors menudes, aquests vers exquisits d'una altra primavera que encara dorm tranquil·la als llençols del seu temps. Empenyem amb amor les busques del rellotge, de l'enllò, per jorns vius, que ens renovin per dintre i per fora també, per expulsar l'escorxa d'un hivern massa fred que ens prenia l'impuls de cercar nous camins, més els vents ja han marxat i l'escalf des del sol cada dia ens apropa la somiada primavera.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 No, crítica no, realista. I el Manel Romero, que és director de Caradap, eh, la empresa del grup eh, que es dedica a l'adaptació de vehicles, que no ha obert la boca. Diu, Dios me libre de pronunciar-me. Manel, bona tarda. Bona tarda. Benvingut. Gràcies. Has vingut en cotxe sí. i adaptat. <laughs> Sí. Això no és ciència-ficció. No, en absolut. Has vingut amb la teva cadira de rodes, conduint un vehicle que està adaptat, que és el tema que desenvolupem avui a l'espai de via llibre d'accessibilitat, correcte? Sí. Molt bé. Doncs eh, m'agradaria saber, Manel, eh, per tu, com a persona amb discapacitat física que fa servir cadira de rodes, quin paper juga la de, el, el vehicle dins de la teva llibertat i autonomia com a persona? Home, <clears throat> per mi juga un paper molt més important que per altres persones que potser no tinguin una discapacitat física, no? Eh, per què? Bueno, jo sempre dic el mateix, vull dir, els que tenim algun problema de mobilitat, eh, bueno, jo, jo sempre he anat amb cadira de rodes, eh, llavors eh, el, el producte concret que podria ser la cadira de rodes eh, són l'equivalent als meus peus. Però, clar, la cadira de rodes, en el moment que n'hi ha qual, qualsevol petit problema de, de, de pendents, o, bueno, o, o distàncies una mica més llargues que, que, que les més eh, properes, la cadira de rodes ja per mi no, no, no, no, no m'és suficient. I llavors eh, necessito poder utilitzar un vehicle automòbil, que és el que em permet anar d'un punt A a un punt B eh, amb, amb tota la facilitat que això, que això comporta. No? I llavors el cotxe per nosaltres és més que un cotxe, són les cames. Ja. Yeah. Uh -huh. eh, però, clar, imagina't, eh, tu tens braços que et funcionen perfectament, sí. pots conduir, però sí. que hi ha persones amb tetraplègia que condueixen sense mobilitat als braços. Sí. Com és possible? Bueno, això aviam... no és ciència-ficció, mm. Àngels? No, a veure, no, no, no. ah, no? Tenim, tenim la tècnica. sullera sí? Ai, no, perquè ai, això ai. ja està fet i està funcionant. Sí les ulleres ho estaran, també, ah, dona. Bueno, ja ho veurem, ja ho veurem. Dona bueno, època fer. Jo ara començo a estar una mica... Preocup... Sí, sí. Començo a estar una mica preocupat, perquè sí? després d'això que he sentit de les ulleres, jo crec que em queden com, com tres telediaris de feina. Sí. Ah. <laughs> No, caldrà ah. sortir, no? ja des de les clar, ulleres gent, ho veurem. La gent farà els viatges amb les ulleres posades, clar. vull dir, no, no gastaran benzina, vull dir, es quedaran a casa i diran, mira, doncs avui me'n vaig, doncs no sé, a València. Uh, amb aquestes ulleres fan tot el viatge, no gasten no, res, no utilitzen ni el cotxe, el viatge ja serà virtual. Però, Manel, si a València estàs tu, res com està al teu costat. Ah. Per tant, hem d'agafar un vehicle i, a més sí. a més, mm, que sigui adaptat. Això sí, sí, si tenim discapacitat física. Et dèiem, les persones sí. amb tetraplègia, sense mobilitat als braços, com és possible que puguin conduir? Bueno, perquè, gràcies a Déu, el, el cotxe és un dispositiu mecànic, però avui en dia és un, és un dispositiu que està mm, cada vegada incorpora més la part electrònica i està totalment obert a la interferència nostra dins d'aquesta electrònica. Llavors, avui en dia, per què els nens, eh, no sé, bueno, nens i no tan nens, eh, eh però bueno, fem nens petits eh, de 10-12 anys i tu els veus conduint eh, davant d'una pantalla i estan conduint un vehicle i ho estan manejant perfectament. Per què? Bueno, doncs no, ells no fan cap esforç, no fan res, només estan manejant un petit joystick bueno, doncs tot això es pot extrapolar i avui en dia ja es pot in incluir dins de lo que és un vehicle automòbil. I llavors, eh, lògicament, aquesta persona ha de tindre un mínim residual de mobilitat, que és aquest que li permet manejar una cadira de rodes, sí. que és manejar un joystick. Si aquesta persona pot manejar un joystick, pot manejar el cotxe sencer. Fèlix, tu saps què és un joystick? Suposo que és un comandament per jugar. Exacte, bueno. És un, és un mando, sí, un, sí. un comando, amb unes tecles i per agafar-ho i, eh, po i poca cosa més. Exacte, i bueno, el, el seu nom, Joy Stick, és, eh, bueno, no sé com traduir-lo exactament, però és un palito para divertirse, para, para manejar algo, no? Fíjate tú. Fíjate I, I llavors és això, és, tothom coneix el que és un joystick, tothom ha vist o té una PlayStation d'aquestes o, o el que sigui, doncs amb això mateix, amb aquest dispositiu molt semblant. Eh, nosaltres podem manejar totes les funcions primàries i, a més a més, després tenim fórmules per a manejar les secundàries del vehicle. Quan jo dic les primàries són molt fàcil, direcció, esquerra, dreta o, o, o endavant, i eh, accelerador i freno. Aquestes són les, les, les, diguéssim, les, les funcions primàries d'un vehicle. Això es maneja perfectament en un joystick. I Després, les secundàries, que podrien ser doncs, eh, deixar vidres, eh, intermitents, eh, claxon i tot això, doncs, bueno, avui l'electrònica ens ho posa molt fàcil. Eh, per la veu, amb un botonet, eh, amb, amb una matriu de punts que tu vas veu, veient com va evolucionant, vull dir, n'hi ha moltíssimes fórmules. El que està claríssim és que amb electrònica avui en dia es pot fer tot vale. dins un vehicle. Molt bé. El embrague i l'acelerador. Jo no condueixo, eh, que sóc sí. cega. Mm, però vaja, el bueno, embrague pues i l'acelerador. Bueno, pues estàs viendo muy bien, per ser. Sí. Escolta'm, l'embrague i l'acelerador, sense sí. cames. Sí, embrague y acelerador. Bueno, freno y acelerador. Eso. El embrague. <laughs> ya ves tú, la que no conduce, la lista. <laughs> bueno, el embrague empieza a ser ya una cosa un poco anticuada, sobre todo. Bueno, en otros <laughs> países, no, aquí en España, pero. Lo de las pues, gafas. Claro, es que hoy en día la electrónica, la, electrónica y los avances mecánicos hacen que casi todos los coches ya, o muchos. Yo no hablo de España, incluso hablo más de otros países tipo Estados Unidos o Alemania, casi todos los coches llevan cambio automático, por lo cual no necesitan embrague pero acelerador y freno los necesitan hoy en día todos. Bien, pues es muy fácil. O sea, si tú eh, le das hacia adelante al joystick, el vehículo acelerará. Y si le das en el sentido contrario, hacia atrás, el vehículo frenará. Es que es algo tan sencillo como esto. Y si le das a la izquierda, irá a la izquierda. Y si le das a la derecha, va a la derecha. Exactamente igual que hacen los niños y los no tan niños delante de, la pantalla. Manel, y el freno de mano ya lo tienes en la el mano. El freno de mano ya es <laughs> automático hace mucho tiempo. <laughs> <laughs> Eso es muy molt Y mm, sí. i s'està fent des de fa eh, Manel. y ha demanda de personas con discapacidad que necesiten adaptarse a un vehículo? Eh, deixa'm explicar-te una cosa. Sí. Efectivament, la tecnologia existeix ja des de fa temps. Gràcies a Déu, n'hi ha tecnologies que s'apliquen en altres eh, camps i després eh, nosaltres les, les, les agafem i li donem l'aplicació dins del, del, del nostre àmbit, no? del vehicle accessible. El que passa és que n'hi ha, ha qüestions que, que ja no van tan ràpides. Nosaltres podem veure, vull dir, ostres, això això té una aplicació dins de la nostra. però després n'hi ha altres temes com és la legislació, que mm, vull dir, ja, no, ja no és paral·lela, perquè lògicament doncs, doncs necessita més, més estudis i més evolucions. Com està el tema? Clar que fa temps que eh, Estats Units, els primers, després altres països europeus, van començar amb el que és la conducció amb joystick. Pensa una cosa, la conducció amb joystick una de les primeres aplicacions van ser-hi amb aquests robots que s'utilitzen per buscar bombes dins de vehicles o el que sigui, sí. i que eren vehicles eh, controlats a distància. I aquest va ser un dels primers aplicacions diguéssim, per poder manejar un vehicle o un dispositiu eh, mantenint-te tu allunyat d'ell. De, no? bueno, doncs la conducció amb joystick eh, existia i aquí a Espanya ja, eh, ja érem con d'això, no, puc parlar en castellano? Pues parlar con vulguis, en inglés no, eh? <laughs> bueno, ya éramos conocedores mm, del tema de la tecnología y de las aplicaciones, pero no éramos eh, capaces de legalizarlo aquí en España. Bien, entonces, eh, conjuntamente eh, con un proyecto que está financiado y, y apoyado por la Fundación 11 y conjuntamente con una universidad que es concretamente la Politécnica de Valencia, decidimos de, hacer mm, el paquete completo, es decir, bueno, vamos a hacer el vehículo, vamos a hacer un vehículo que pueda ser controlado por joystick, pero paralelamente vamos a crear protocolos para que las personas eh, que sean mm, usuarios potenciales de ese tipo de vehículo puedan hacer incluso unos ensayos previos antes de entrar al vehículo y paralelamente vamos a legalizarlo todo. Y bueno, hace escasos meses eh, hemos podido ya cerrar este proyecto. En estos momentos tenemos un vehículo ya preparado totalmente homologado. ¿Sí? Eh, tenemos un simulador para que previamente antes de subir a una persona a un vehículo, una persona con esas necesidades concretas, sobre ese simulador se pueda, y valga la redundancia, simular sus necesidades concretas y ergonómicas para que luego los mandos, el joystick, se lo pongamos justo en el punto, eh, el punto donde él mejor lo pueda manejar y eh, bueno, pues lo que te decía, se han creado los protocolos necesarios para que esa persona eh, hoy en día se pueda sacar el carnet de conducir con un vehículo de esas características y pueda, lógicamente, a posteriori conducir pues igual que cualquier otra persona que está en la vía pública conduciendo un vehículo. Claro, perquè nosotros avui parlàvem o parlem de com s'adapta un vehicle a les persones amb mobilitat reduïda, la tecnologia està aquí i la legislació va a un altre ritme, com sí. tu molt bé has dit. Com veieu, companys, <laughs> cadascú a la seva velocitat. Mm-hmm. M'explico, sí, sí. no? La tecnologia és la que corre. Sí. I després hem d'anar nosaltres en tot el dispositiu, no? Bé, eh, el món va molt de pressa i ens, ens hem de posar les piles. Uh -huh. Això una mica és el que et deia abans, no? que una cosa és tenir la tecnologia i l'altra és tot el que s'ha de desenvolupar al voltant de la tecnologia, que és mm. el que va més lent. Uh mhm. -huh. Bé, eh, Manel, per tant, si jo et pregunto, mm, com s'adapta un vehicle a una persona amb mobilitat reduïda, tu que em contestaries? Amb molt de temps, <laughs> amb paciència, mm, i bueno, mm, llavors és, és que, a veure, amb una persona amb mobilitat de és que n'hi han tantes adaptacions, i tantes, clar, adaptacions, tantes com necessitats, clar, podríem clar, dir, no? Clar, lògicament hi ha molts productes i, i els dispositius en si estan estandarditzats, però com la discapacitat eh, és eh, no sé com dir-te, vull dir, és que bueno, ja, ja ho coneixem tots, no n'hi han dos discapacitats. Individualitzada, cadascú té les seves necessitats. Clar. Llavors, nosaltres el que fem és aplicació de dispositius estandarditzats a unes necessitats concretes, i llavors adaptem el cotxe amb els dispositius que disposem i ho acoplem a les necessitats concretes del, del, del possible eh, usuari o conductor del vehicle, que hem de diferenciar. N'hi han conductors i n'hi han usuaris del vehicle. Sí, sí, sí. I, i, i serà accessible monetàriament tot això? Bueno, mm. <laughs> Aviam, té, Venga, té, té el seu preu. Ara te hemos devuelto la pelota, eh? Sí. <laughs> A veure, hi haurà coses que sí coses que són més cares, però és el que dèiem, que a veure, en principi, si tu es que, allò clar. et soluciona el problema, és una prioritat. Sí, eh, clar. O sigui, igual que compres una eh. bicicleta que val 6.000 euros i no et fa res perquè t'agrada, i per Evident, mi... Evidentment, molt... una persona a mobilitat reduïda que pot anar en cotxe és una, un augment de la llibertat Home, tan enorme... És un gran què. És una, un augment de la llibertat tan enorme que has trencat les banyes. Clar, buscarà la manera de poder financiar això. Ja sabem que les tecnologies són cares, no... no... Però bueno, hi ha de tot, o sigui, hi ha diferents preus i diferents ah. adaptacions en Man... funció de, del que necessiti cadascú. Manel, quants anys Caradap ha adaptat en vehicles a persones amb discapacitat? Eh, Caradap existeix des del 95, ja portem 18 anys. O sigui que una ah. certa experiència en teniu, sí, sí, eh? Sí, sí una persona amb discapacitat eh, vol comprar-se un vehicle, va a un concessionari mm, o va primer a Caradap? Com ho fa? Aviam, lo... jo recomano que vingui primer a Caradap, Eh, perquè lògicament el concessionari doncs, lògicament està especialitzat en vendre el vehicle. Clar. Eh, Caradap està especialitzada en l'adaptació que aquesta persona concreta necessita. Vull dir, eh, a mi, jo vaig amb cadira de rodes, i fixa't una cosa, sóc un forofo de Ferrari, m'encantaria portar un Ferrari, però no puc, mm. perquè no m'hi cap en el maleter del Ferrari la cadira de rodes. Vull dir, n'hi ha coses, aviam, és un Déu meu! Fixa't que no he dit que... Ja, no, troba, ja no, trobarem no, l'adaptació. Ja <laughs> no, però és això, vull dir, a vegades, a vegades almenys han de consensuar amb nosaltres, perquè la gent s'imagina coses, però la, la, la tècnica o, o, o, o inclús la possi les possibilitats legislatives no van pel mateix camí. Uh mhm. -huh. Llavors, jo sempre recomano, nosaltres mai eh, recomanem cap marca eh, ni res, però sí que hem de poder dir, eh, volem dir-li, escolta'm, per el que tu necessites o per lo que tu vols per, per, per, per, pel teu desenvolupament, agafa't un cotxe més gran, més petit, més alt, més baix, clar, clar, clar, clar. perquè vagi una mica més enfocada. Total, Àngels, que si tenim mobilitat reduïda, primer anem a Caradap, ens assessorem i a continuació amb Caradap al concessionari. Clar, clar no, sí, Anel, clar. perquè ja quasi que ens acompanyis, no sigui el cas que allà... No, no si de fet acompanyen, eh? O sigui, sí, tot el seguiment, sí, sí, servei complert. Sí. Molt bé, doncs eh, moltes gràcies Àngels López i Manel Romero per portar-nos avui com s'adapten els vehicles a persones amb mobilitat reduïda amb la última tecnologia i amb protocols legislatius i estandarditzats que s'han hagut de crear per seguir el ritme no? Mm-hmm. d'aquests avenços tecnològics eh, Via Libre Canadà. Ens ha acompanyat també al llarg de la temporada per parlar de l'accessibilitat. Moltes gràcies, Àngels. T'has preparat molt les seccions i han estat tots temes molt interessants. Espero que hagi estat interessant per tothom. I tant, i tant. Amb l'Outcover ens quedem sempre. Sempre que parlem de tecnologia és així. Vinga, una abraçada, Vinga, que vagi bé l'estiu. Bon Gràcies. Vinga, nosaltres anunciem ara ofertes laborals destinades a tu si ets una persona amb discapacitat i estàs en situació d'atur. Arriben des de FSC Inserta, com sempre, amb la veu de Dolors Garcia. Bona tarda. Hola, molt bona tarda, Anna. A FSC Inserta aquesta setmana estem fent recerca per a una clínica dental de Barcelona, eh, un perfil de recessionista per fer tasques d'atenció al pacient, atenció telefònica, gestió d'agenda de visites, així com diferents tasques administratives. Es requereix almenys més ús d'experiència com a recepcionista o tasques d'atenció al client. S'ofereix jornada completa en horari partit i contracte d'interinitat per substitució de vacances. També per a una residència de gent gran ubicada a Barcelona ciutat precisem incorporar una cambrera per fer tasques de repartiment i recollida del menjar a les diferents habitacions. Només en el cas de titulars en geriatria o auxiliars d'infermeria poden fer tasques de mobilització de malalts. Es requereix almenys un any d'experiència preferentment en l'àmbit de geriatria. S'ofereix contracte d'obra i servei amb possibilitats de continuïtat. Es treballarà en torns de matí i tardes. L'última oferta ens arriba des de Sant Cugat del Vallès, on una important empresa tecnològica requereix incorporar perfils de suport tècnic telefònic al client per fer tasques d'assessorament per entitats bancàries. Es requereix un bon domini del paquet Office, un nivell mínim de FP2 o similar, així com català i castellà.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 Molt bon cada setmana i fins divendres vinent. Gràcies a tu, Dolors. Fins divendres vinent i, com sempre, més informació d'aquestes o d'altres ofertes laborals a www.portalento.es www.portalento.es o al telèfon d'Incerta Catalunya 93 238 49 49 93 238 49 49.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 Què tal, companys, com esteu? Molt bé, bé? Anna, molt Hola, bé. bé. Aquí fem el programa un plaer. Ai, que, quina meravella. És que ja, ja sí, ja comences de bon rotllo, eh? Clar que sí. Tot i que he estat revisant els temes dels quals heu mm, parlat, i hi ha algun que d'un i do, eh? Per exemple, sortir de l'armari. <laughs> Eh, en el sentit de no amagar la nostra malaltia mental. Com és això? La malaltia mental es pot amagar? S'amaga? Doncs jo m'he passat molts anys de la meva vida intentant de que ningú s'adonés de que bueno, jo vivia amb un trastorn mental i això fa molt de mal. Mm, això suposa moltes coses, el fet de que no demanis ajuda, el fet de que t'aïllis quan no t'acabes de trobar bé, mm, bueno, el fet, això, per por, per vergonya, per por perquè té conseqüències molt dolentes a vegades en termes de, de, de discriminació en, en, en, en termes de que pots perdre la feina i aleshores intentes de que bueno, ningú s'adoni d'això i, i, i, i va fent que, que vagis tenint més dificultats afegida més enllà del que seria la patologia. Ja. Totalment d'acord, sí, amagar mm, que tens algun tipus de problema de salut mental, eh, fins i tot a les persones més, més properes a tu, i bueno, això, almenys en el meu cas, crec que, que va eh, augmentant l'autoestigma no? una mica i que un mateix encara pues, es nega a, a si mateix. Et veus negativament a, ti, a tu mateix per al fet d'haver d'amagar-te. Però, vaja, jo crec que sortir de l'armari també pot ser positiu. Trobes molta gent que t'accepta i que i que, i que no, no et rebutja com tu esperaves i trobes molta gent que, que tens molt bon rotllo. Ja. Yeah. Jo, la dificultat més gran de sortir d'armaris la trobo és la laboral. I és que és un impediment doncs, per molts llocs de feina el dir que tens una malaltia maltal i per mi personalment doncs, eh, com estic a una indefinició de no sé si treballaré no treballaré doncs sortir de l'armari em costa per això però a nivell, a nivell de familiar i d'amics no, no tinc cap cap problema. Però hi ha casos en què perds amics i per una malaltia mental. Eh? Jo no, no s'he perdut. No, els Jo sí, jo sí. Mm. Bueno, en el meu cas particular, eh, mm, les dificultats més grans mm, meves eren, diguem, tenien a veure amb les pors que amb conseqüències reals. Mm, a mi, eh, però el meu cas era molt particular, perquè jo en bona mesura treballava també amb persones que eren les meves amistats érem ja. amic de feia molts anys. Sí, sí, sí, sí. Hem escollit aquest tema eh, perquè vosaltres heu sortit de l'armari, esteu al, a un mitjà de comunicació parlant de temes que tenen a veure amb la salut mental. A mi l'armari em va fer fora, que és diferent. Ah. Mm-hmm. I, a, i a, a moltes persones, quan un acaba amb una crisi, amb un brom, amb un, un episodi de depressió, amb un ingrés, i aleshores, vull dir, la gent se n'adona. És necessari sortir de l'armari, no? A vegades no fa fora. Sortida, no Clar. tens sortida. Doncs una temporada més heu estat amb nosaltres a Catalunya sense barreres, eh, parlant cada segon divendres de mes de temes com ment i cervell. Es pot parlar d'un software i hardware mental, com, <laughs> imagina't Eh, una, una maquinària i una programació. Bé, hi ha molta gent que diu que una persona amb esquizofrènia, per exemple, el seu hardware, el seu cervell, diguéssim, funciona perfectament i que tot és qüestió del software. I també hem comentat que el hardware i el software eh, no, són una metàfora que no sempre serveix per parlar d'això de les malalties mentals. Doncs sí, eh, eh, eh, la metàfora de l'ordinador, no? parlar de, del funcionament... Sí. bueno, és molt limitada, com, com moltes metàfores es pot aplicar com un exemple, i al seu moment la teoria cognitiva ho va intentar, però té moltíssimes limitacions, començant pel fet de que el cervell és plàstic i es va desenvolupant en funció de... Mm, bueno, canvi en funció del seu ús, per d'una manera, i la diferència amb tot això, els ordinadors no canvien el hardware en funció del seu ús. Mm, eh, vull dir, en, en el nostre cas, en, en, en els éssers humans, eh, mm, les condicions de vida, eh, l'ambient, l'estimulació, mm, les dificultats que, que anem vivint modifiquen el, el cervell. Això no succeeix amb els ordinadors, per exemple. Són màquines estàtiques. Sí, jo, el, jo el software el trobo molt important, eh? perquè un cop, per exemple, en teoria t'han diagnosticat i tens que conviure amb la malaltia, hi ha una part que de, del teu cervell que és la malaltia i una altra part que no és la malaltia. Llavors, quan et quedes tu sol, és el software el que et diu, pues, escolta, mm, sí, tu estàs malalt, però també el software no funciona molt bé, o sigui... sí. <laughs> un cortcircuit aquí. aquí <laughs> sí. No sé si aquesta part seria igual la, al contrari de la part sana, no? a que quan ens, quan ens diagnostiquen ens quedem amb, amb lo negatiu, amb el trastorn mental i ens oblidem de tota la part sana que, que, que hi ha i que de fet eh, bueno, eh, serà la que ens ajudarà a tirar endavant. I tant que sí. Heu parlat també de trastorn mental i família, si hi ha estigma dins de la mateixa família, eh, que va ser que sí. És un tema dur, perquè a vegades una família que dona suport en moltes coses, al mateix temps estigma. Necessites la família, per, per exemple, per viure, que menjar, la cosa, o tenir casa, que és, perquè moltes persones amb problemes mentals tenen una vida precària, necessites a la família i, d'altra banda, aquesta mateixa família et menysprea o et, o et té perquè tu tens un trastorn mental. I al mateix temps també et trobes un recolzament moral que, altres, que altra gent no et dona. Sí, totalment d'acord. O sigui, la família és un puntal molt important i alhora hi ha moments en els quals et fan dubtar, et fan... Eh, no saben portar-ho eh, per desconeixement o, o per mm, per por, per vergonya, inclús... La cultura que ho porta, també. Sí, exacte. Ja. Yeah. Mm. Jo, la família, el que més m'estigmatitza és el fet de que em sobreprotegeixen. Llavors en tracten com una criatura, com una persona indefensa, com una persona que no té capacitat de decidir i tinc que constantment lluitar per, per defendre doncs, que no, que puc tindre una malaltia però no, no he perdut la meva personalitat ni la meva capacitat de decidir. Sí, s'ha sí, parlat d'això, no?, del tema de la sobreprotecció i també del tema de que eh, es poden re re reproduir prejudicis, però també hi ha un altre element que a vegades s'oblida molt, no?, que és una forma d'estigmatització, que és la negació. El trastorn mental, a diferència que pot ser un, una malaltia física, com que no és autoevident, la realitat és que mm, això no és pas... Tu no sé si, si fingeixes, si, si ho fas a més... En realitat, estàs segur que tens això? Eh, aquest element de negació, que és molt fort, mm, dificulta molt perquè carrega moltes vegades la pròpia persona amb culpa per el que està vivint. I això dificulta molt la recuperació. Imagineu, no? Heu parlat eh, de què mm, feu amb el vostre temps lliure, que de vegades és massa i que això pot ser un, Mm, una dificultat afegida per vosaltres. Eh, I parlant de capacitats, de si eh, teniu capacitat per gestionar els vostres propis calarons, no? O hi ha un... Jo administro els meus diners. Suposo que depèn de cada persona i de com, i de com tingui ella mateixa la malaltia. Hi ha persones que, clar, necessiten un tutor o, o coses així. Però molts de nosaltres consolem la nostra pròpia economia i tenim els nostres propis calés. També dependrà de la persona i una persona amb trastorn mental i persones sense trastorn mental que tampoc saben administrar-se, amb la qual vull dir, és una mica relatiu. Jo no tinc cap problema per administrar-me i, de fet, no sé, eh, trobo que el que diu la Mònica té raó. És un problema que pot vindre associat a la teva malaltia, o perfectament no tindrà cap mena de relació amb la malaltia, que simplement hi ha molta gent amb un caràcter que doncs, el porta a administrar-se bé i altra gent que no s'administra bé. Uh -huh. Jo tinc cada vegada més dificultat per gestionar el tema econòmic, però perquè cada vegada tinc menys diners. <laughs> Però això... <laughs> Has de fer acrobàcies financeres. sí, sí. Ai, que, el macho, que el Nacho que et faci un cop de mà, que és la seva especialitat, les finances, sí. no? <laughs> Què esperem d'una associació quan col·laborem amb elles? Eh, també del voluntariat, no? Què us aporta ser voluntaris, si us han acceptat o no sempre com a voluntaris, no? Eh, un tema molt interessant també, l'estrès urbà i el trastorn mental, si la ciutat afavoreix eh, l'aparició o no d'un trastorn mental, són temes que heu tractat al llarg de la temporada. M'he guardat aquest pel, pel final, no? que és el prejudici de perillositat. Si realment sou gent, vaja, <laughs> amb les quals s'han de, de salvar les distàncies. Eh. Doncs eh, eh, les estadístiques oficials, no les que ens presenten els mitjans sensacionalistes, sí. eh, indiquen que són més víctimes de, de, de violència, maltracta, eh, i discriminació que no pas perpetradors d'actes violents. En absolut no, no és així la majoria de les vegades quan veiem als mitjans que a una persona que ha comet un, un crim o un delicte se li atribueix eh, un, un trastorn mental, doncs és absolutament fals. I Sou fet... víctimes, més sí. víctimes que verdugos. Sí, sí, no, evidentment és així. La, la, I una proporció molt alta de persones amb un diagnòstic han sigut víctim, víctimes de, de, de maltracte, d'abusos, eh, és bastant usual. Eh, és una, està en la cultura occidental, diguéssim, i és una errada catedralícia. Però és la realitat. La, la cultura occidental creu que les persones amb malaltia mental són perilloses, imprevisibles... Eh, no sé què més dir. Vagues i, i un munt de coses. I nosaltres, per exemple, des d'Obertament, la campanya que està fent a Generalitat i, sí. i, i altres, estem, estem treballant sobre aquest tema. Bueno, totalment d'acord. Eh, costa molt lluitar contra aquests, eh, aquests, tots, tots aquests adjectius en els quals eh, són totalment falsos, eh, però que estan molt inculcats en la, en la cultura. Gent pacífica, vaja. Sí, jo, mira, porto des de que vaig sortir de l'ingrés relacionant-me amb gent amb un trastorn mental i coneixent moltíssima gent i no conec cap violent cap violent. Doncs mireu, hem estat molt còmodes amb vosaltres al llarg de la temporada i molt segurs que voleu que us digui. Eh? Mm. Ara bé, eh, la capacitat de gestionar diners, no ho sé, eh, Fèlix, perquè tu, mm, la mà foradadeta. Però això no ho puc dir. Però això no és del trastorn mental, és que tu ets així. Això eh? no ho puc dir. T'agrada la bona vida, t'agrada la bona vida. <laughs> Moltes gràcies la vida és així. per, per haver-nos acompanyat, Hernán, mm. Mònica, Fèlix, Nacho, que passeu un Moltes bon gràcies. estiu. I nosaltres Igualment. continuarem aquí, pel que vulgueu, eh?